Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 8-ն է, տարվա 98-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1820 թվականի այսօրը Հունաստանի Միլոս կղզում հայտնաբերվեց Միլոսյան Վեներա քանդակը։ Այն համարվում է հելենիզմի ամենանշանավոր մշակութային գործերից մեկը եւ այժմ պահպանվում է Փարիզի Լուվրի թանգարանում։ 1911 թվականի հենց այս օրը հոլանդացի ֆիզիկոս եւ քիմիկոս Հեյկե Կամերլինգոնեսը հայտնաբերեց գերհաղորդականությունը։ 1924 թվականի ապրիլի 8-ին Աթաթուրքի բարեփոխումների շրջանակում արձակվել է Շարիաթի դատարանը։ 1970 թվականի այսօրը իսրայելական ռմբակոծությունից ավերվել է դպրոցի Եգիպտոսում։ Արդյունքում սպանվել է դպրոցի 46 երեխա։ 1971-ի ապրիլի 8-ին Լոնդոնի մերձակայքում տեղի ունեցավ գնչուների առաջին համաշխարհային ժողովը, որի ընթացքում հաստատվեցին նրանց հիմն ու դրոշը։ 1992-ի ապրիլի 8-ին Կոտայքի մարզի Բալախովիտ գյուղի ռազմական պահեստում բռնկվել է հրդեհ։ Տարհանվում է 300 000 մարդ։ 1993-ի ապրիլի 8-ին Մակեդոնիայի Հանրապետությունը միացել է ՄԱԿ-ին։ 1980-ի հենց այսօրը հայտնաբերվել է Սատուրնի արբանյակ տելեստոն։ 1986 թվականի ապրիլի 8-ին Խորհրդամիության նախագահ Միխայել Գորբաչովը առաջին անգամ օգտագործեց վերակառուցում ռուսերեն «պիրիստրոյկա» տերմինը։ Այսօրը ծնվել են 1692 թվականին բարոկկո դարաշրջանի իտալացի ջութակահար եւ կոմպոզիտոր Ջուզեպե Տարտինին 1798 թվականին հույն բանաստեղծ Սոլոմոս Դիոնիսիոսը առաջին բանաստեղծությունները նա գրել է իտալերեն 1821 թվականին մտել է Ֆիլիկե Էթերիա ընդհատակյա կազմակերպության շարքերը ազատության հիմնը Սոլոմոսի առաջին խոշոր ստեղծագործությունն է գրված հունարեն ժողովրդական պայքարի թեմային է նվիրված ներբող Բայրոնի մահվան արթիվ եւ ազատ պաշարվածները ականները։ Ու շրջանի ստեղծագործությունները գրված են իտալերեն։ Ազատության հիմն ստեղծագործությունը 1869 թվականին հիմք է դարձել Հունաստանի ազգային հիմնի համար։ 1859 թվականի ապրիլի 8-ին է ծնվել գերմանացի փիլիսոփա, ցակումոֆորեա, ֆենոմենոլոգիայի փիլիսոփայական ուղղության հիմնադիր Էդմունդ Հուսերլը։ Իր դասախոսական գործունեության եւ բազմաթիվ աշխատությունների շնորհիվ նա նշանակալից ազդեցություն է գործել գերմանական եւ արևմտյան փիլիսոփայության եւ մասնավորապես էգզիստենցիալիզմի առաջացման եւ զարգացման վրա։ 1892-ի այսօրն է ծնվել կանադացի ծագումով ամերիկացի թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհի, նաեւ կինոպրոդյուսեր Մերի Ֆիքֆորդը։ Համր կինոյի ժամանակաշրջանի մեծագույն դերասանուհիներից մեկն է։ Նկարահանվել է 200-ից ավելի ֆիլմերում, 36 ֆիլմի պրոդյուսերը United Artists կինոընկերության հիմնադիրներից մեկն է։ 1938 թվականի այսօրն է ծնվել գանացի դիվանագետ Քոֆի Անանը։ Նա 1997 թվականից մինչև 2006 թվականը զբաղեցրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար գավառի պաշտոնը։ 1948-ի այսօրն է ծնվել Հայաստանի Հանրապետության պետականև քաղաքական գործիչ Գալուստ Սահակյանը։ 1964 թվականին հայ երգահան, երգիչ եւ գիթառահար Արմեն Մովսիսյանը։ 1970-ի ապրիլի 8-ին է ծնվել կանադացի դերասան Ջեյ Արբորնը։ Այսօրը տոնում են Ճապոնիայում այսօր Բուդդայի ծնդյանորն է կամ Հանամացուրին, ծաղիկների տոնը։ Այսօր նաև գնչունների համաշխարհային օրն է։ Այսօր ապրիլի 8-ն է, տարվա ավարտի մնաց 267 օր։